a Madina. man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna yinin asabar takwas ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya zo daidai da takwas ga watan uku shekara ta da da biyar miladiya kuma kamar yadda aka saba a kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus sunna jama'a da ke a garin tsagero a cikin ƙaramar hukumar rini a jihar katsina a tarayyar najeriya to alhamdulillahi a jiya mun je ƙarshen suratul hashiri na haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon sura ta gaba ita ce suratul muntahana wannan sura suratul muntahana ita ce sura ta 60 daidai a cikin alkur'ani idan ka faro lissafi daga fatiha ka zo bakara ka ce ali imrana ce nisa'i ma'ida haka in ka taho ka taho ka zo kan wannan sura za ka samu ita ce sura ta 60 dama alkur'ani yana da adadin surori 114 wannan ita ce sura ta 60 a tarihin samkarta يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce a'udhu billahi samina alim min rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu la tattafizu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigaa mardati suruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytu wa ma a'lantu wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a sabil Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani la tattakizu aduwi wa aduwakum kada ku riki abukan gabana maƙiyana in ji Allah wa maƙiyan maƙiyanku kuma ku musulmai ai alkufar su ne kafirai duk inda ya kafiri bai san Allah bai san musulmi bai san addinin Allah Allah ce to kada ku riƙe su auliya a matsayin masoya tulquna ilaihim bil mawaddati kuna fuskantar su da soyayyar ku Allah ya ce ku yi haka wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq me za ku so su bayan su makiyan Allah ne makiyan ne kuma wa qad kafaru bima ja'akum min al sun kafirce ma abin da zo muku na gaskiya addinin islam shine addinin musulunci wal qur'an da al sun kafirce mishi yukhrijuna ar-rasula wa iyaku. kuma su kafiran nan yukhrijuna ar-rasul suna fa fitar da manzanku annabi Muhammad wa iyyakum da kuma ku kanku min diyarikum daga cikin gidajenku bi tabiyihim alaykum ta hanyar kuntata muku da cutar da ku a makka kenan kafirai suka dinga kuntata wa manzon Allah suna cutar da shi har suka tilasta masa barin garin makka manzon Allah ya nada kayansa ya gudu hijira ya ban makka ba dai yana so ba ba dai yana son barin garin makka ba sai dai dan ana cutar da mutanensa sannan kuma suka fitar da muminai daga gidajensu suka kora su suka bar garin suka bar gidajensu kuma ba su yi laifin komai ba laifinsu an tu'minu billahi wai sun yi imani da Allah kawai shi ne laifinsu ba wani suka kashe ba ba wani suka satan makaya ba ba wani suka doka ba ba abin da suka yi laifinsu kawai a kore su saboda sun yi imani da Allah mai girma da ɗaukaka rabbikun wanda shi ne ubangijinku Allah ya ce to in dai da gaske kun fito jihadi domin Allah ne in kuntum kharajtum jihadin fi sabili in dai dan ne kuka fito jihadin nan Wacce ga amrbati da kuma neman yarda ta in dai dan wannan kuka fito jihadi to ba ku ba kafirai kar ku nuna soyayya gare su ilaihin ilaihim bil mawaddati a waye gari kuna ɓoyewa kuna nuna soyayyar ku zuwa gare su wa ana a alamu bima alhali ni na san abin da kuka ɓoye wa ma a alantum na kuma san abin da kuka bayyana kar ku yi haka wa man yaf'alhu minkum Allah ce dukkan wanda yayi haka faqad dalla sawa'a sabil to wannan kowa ne ya ɓace daga bin tafarki na tsakiya wanda yake madaidaici ya karkace daga bin tsakiyar tafarki wanda yake madaidaici to kaga a cikin wannan ayar Allah mai girma da daukaka yana kiran masu imani mu'mine kenan cewa kar su yi makiyin Allah makiyin su a matsayin masoyi su dinga nuna masa soyayya ta hanyar aikata waɗansu abubuwa wanda suke nuna soyayya abubuwan da ba a yi wani su sai wanda kake so to yi makafiri haka karkai makafiri haka a wannan aya da yawa daga cikin malamin tafsiri sun tafi akan cewa ta sabka akan wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce Mahadib ibn Balta wanda Hadib ibn Balta akwai hadisin sa wanda sahabbai suka ruwaito na abin da ya faru a lokacin da manzon Allah yake shirin tahowa yaƙi maka. Mara abubakar gumi a littafin saradul azan bai kawo nassin hadisin ba sai da ya kawo bayanin hadisin a ma'anarsa ya ce zalika mislu ma ruya cewa a daina son waɗanda suke kafirai ana nuna musu soyayya to nuna soyayya ɗin Misalin ta shi ne abinda aka ruwaito nan da ya ce abinda aka ruwaito yana nufin abinda bukhari da muslim suka ruwaito domin imamul bukhari ya fitar da hadisin ibn balta'a ta hanyar sayid na aliyu hadisi na 3,700 a sayar bukhari haka imam muslim hadisi na 6,557 a sayar muslim ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallama ƙasa da gazwa ahli makkata manzan Allah ya shirya tafiya yaƙi garin mutane wajen makka ya shirya zai kawo yaƙi makka fa asarrahu ila ashabi sai ya zauna ya ba da bayanin sirrin ga sahabban manzan Allah ya sabu wani sahabbai ce musu zan je makka yaƙi a asirci wa warra bi hunaini amma da zai bayyana a fili yadda kowa zai iya ji sai ya ce hunaini za mu ta yaƙi kun fahimta makka za ya amma sai ce hunain saboda ni saboda yaƙi ɗan yaudara ne idan ya ce makka zai ce mutanen makka sun shirya amma idan ya ce za a yi hunain kun ga mutanen makka sai su ce hunain za a yaƙi kawai sai su gan shi ya zo ba su to ba tsammani wannan ya halatta a yaƙi su haka manzan Allah ya sai ya ce wa mutane zan tafi hunain amma sahabban shi sai ya keɓe su ya ce ba hunain za a ba makka za a kaga ba wanda ya sani sai wa sai sahabbai ba hadib ibnu abi balta'a kitaban bizalika lima lahu indahum min al-awlad wal ahli al-mushrikina wa huwa halifun li quraish min ahli yaman fa arada an yahfaza bizalika ahlihi fi quraish ma imanihi annahum kuffarun la yadribuna allaha wa rasulahu to shi wannan sahabi ana ce mashi haɗin ibn abi balta'a sai ruhu sai koma gida yana koma gida sai rubuta wasiƙa kaga da shi aka zauna aka ce za a makka amma sai aka ce hunaini za a mutum da shi ya sani yana dawowa gida sai rubuta wasiƙa zuwa kafiran makka Dace ce to ku mutanen makka manzan allah ya yi mutum da mu na sirri ya ce zai kawo yaƙi makka amma ya yi jirwaye ne kamar wanka ya ce hunayen zai ta to ku sani ba hunayen za a ba makka za a zo za ku shirya za a zo da sojoji kaza dawakai kaza kuma za mu to ranar kaza ga watan kaza zuwa ranar kaza ga watan kaza mun iso garin to kaga yanzu mutanen makka za su a sai su zauna cikin shiri to wannan aikin na haɗi yana cikin nuna makafirai soyayya shi ne Allah ya ce kada aiki mun gane domin wannan abin da ya yi shi ya sa ma Allah ya saukar da ayar da yinsa ya nuna musu soyayya kenan tun da ya ɗauki sirrin musulmai sirrin gwamnatin musulunci gwamnatin da manzan Allah yake shugabanta ya ba kahirai kaga ai ba soyayya da ta kai wannan to sai Allah ya ce ya ku masu imani kar ku dinga nuna soyayya ga kafirai wanda irin wannan aikin da haɗi yana daga cikin misalin nuna soyayya ga kahiri sai rubuta wannan wasiƙa sai ya samu wata baiwar Allah wata baiwa sai ba ta wannan wasiƙar ya ce ta kama hanya ya biya ta ta je maka ta kai wa mutanen maka me yasa ya yi wannan limalahu inda min al'aulad wal ahli al mushriki shi hadi ya baro 'ya'yansa da 'yan uwansa da dukiyarsa a makka lokacin da aka yi hijira da aka yi hijira sahabbai waɗansu bar 'ya'yansu a makka waɗansu bar matansu a makka sai suka tafi madina to lokacin suna madina in suna da dangi a makka kahirai sai suna kula musu da 'ya'yansu suna kula musu da iyalansu kaga ba za su tozarta ba to idan ba ka da ɗan uwa a makka sai iyalanka su tozarta su rasa wanda zai ba su abinci su rasa wanda zai kula da su to shi haɗin ba ɗan makka ba ne ba asalin shi mutunan yaman ne na haka bai da kowa a makka to amma yana da alliance da ƙureshawa wa huwa halifu li quraish min ahli yaman shi dan yaman ne amma yana da dangane yana da yarjejeniya yana da ƙawance da qurayshawa to sai yaga me zai yi makafiran makka su rike mai iyalan shi kun gane me zai musu su ji daɗi su ce kai haɗa ɗin nan bari mu kula mai da iyalan shi sai ga idan ya ba da wannan sirri to kafiran makka za su jinjina su ce kai wannan mutumin bari mu tsare mai iyalan shi kun gane hikimarsa shi ji abin da ya ja shi ya ja ba wai dan bai da imani ba ba dan munafiki bane ba ba dan yana son ya tona manzon Allah asiri ba shi ji manufar shi a kare iyalansa manufaci abin abinda kuma ya ƙara sanya ya haka shi yana da yaƙini a zuciya shi ko an gaya kafin maka ko ba a gaya musu manzan Allah sai ya ci galaba a kansu mutum da za a ci galaba to su ma sani sai ne. kun fahimta to shi ya sai rubuta wannan wasiƙa sai ya tura wa mutanen makka fa arada an yi hafiza bi zalika ahlu yana nufin su kiya iyalansa wanda suke zaune a cikin shawa to fastarar da nabi sallallahu alaihi wasallam kitab mimman arsalahu ma'ahu matan nan tana dagawa sai Allah ya aiko manzon Allah cewa to ga wasiƙa can an rubuta haɗib ya rubuta ya ba wata mata za ta kai wa mutanen makka maza maza ka aika a amso takaddan nan aka ce masa kuma waɗanda za ka aika ka gaya musu su je daidai wuri kaza nan za su gabatar shi kenan manzo Allah suna suna sai ya samu sayyidina Ali da waɗansu cikin sahabbai za su kai su uku sai kira su ya ce to an ba wata mata wasiƙa yanzu Allah ya gaya mu za ta je ta kai wa mutanen Makka ku hauda wa kanku ku bi ku tasar ma wuri kaza in kun je daidai wuri kaza manzon Allah ya gaya musu wurin, za ku ga wata mata tana tafiya ku amso takarda a wurin ta ita aka ba takarda shikenan sai suka ce suna zuwa wurin sai suka ga matar daidai wurin da manzon Allah ya gaya musu sai suka tsaida ta kawo takardar da aka baki su ce wace takarda takardar da aka baki kai wa mutanen maka ita za ki kawo ta ce wallahi ba takarda a hannu to tunda ba takarda bari mu duba kayanki ta ce to ga sunan ku duba ta kawo kaya suka duba suka duba ba kaya ba wasiƙa sai ɗaya ce to ka gaba wasiƙa mu juya mu sai ya ce kai annabi ya ce akwai wasiƙa a ce kuma babu wasiƙa akwai dai wasiƙan nan akwai dai yadda aka sai ali ya ce to baiwar Allah wallahi ko ki kawo wasiƙan nan ko yanzu za mu miki tsirara sai mun caje ki ko ina na ka ki kawo tun da arziki ta ce haba malam ko ba musulmai bane ba ta za ku yi min tsirara ba musulunci ya ce ya ce ki kawo wasiƙa sai da ta ga da gaske suke sai ta sa haɓar zane kun san mata suna naɗa abu a haɓar zane sai a haɗa a ɗaure <laughs> sai ta cire wannan haɓar zanen sai ta zaro wasiƙa sai ta ba a biyu. su sun gaba da ita tana ba su kawai ba su ce mata ina za ki yanzu ko ina za ki koma kawai sai suka yi fara suka baro can ina ta nuha daga nan allah kaɗai ya sani su ne sun baro ta can to sai suka kawo manzon allah wasiƙa sai aka bude wasiƙa sai ga abin da ke ciki sai manzon allah ya kira haɗi ga manyan sahabbai wurin ana zuwa aka bude wasiƙa haɗi kai ka rubuta wannan wasiƙa sai ce ni na rubuta manzan Allah yana amsa shi ya rubuta sai sai na umar ya zara takobi ya ce to manzan Allah ka bani izini in sare ne kai sai manzan Allah ya ce haba umar baka san shi bane ba haɗin ne wa da shi muka je yaƙin badar baka san Allah ya ce ma 'yan badar kowa ya je ya aikata abin da ya ga dama sai ya shiga aljanna ba ya ce to kai haɗi boya aka yi haka sai ce wallahi manzan Allah ni ba munafiki ba ne wallahi manzan Allah ni ba ha'inci ne ba ban yarda ba wallahi ni musulmi ne ina son Allah ina son addinin musulunci amma manzan Allah ka sani ‘ya'yana suna banka mata na suna dukiya dukiyata tana maka. shi manzo Allah ka sani ni ba dan maka bane ba bako ne a maka. banda kowa a maka wanda zai kula min da su amma idan nayi wannan kawancen da su to wannan dalilin ya sanya su kula min da dangi na ƴaƴana da mata na da dukiyata yace wallahi shi ya sanya nayi dan a kula min da na da dangi na amma wallahi ni ba nayi dan in munafince ka ba ko in tona maka asiri kuma manzan Allah ko na faɗi ko ban faɗi ba ake yi nasara a yaƙi sai manzan Allah ya karɓi wannan uzurin nasa ya ce to shi kenan tun da ka je ma yaƙin badar ai Allah ya ce ku ‘yan badar ko ma ne kuka yi Allah ya yafe muku sai kun shiga aljanna da haka ba komai a kiyaye gaba sai na umar Allah ya ƙara masa yarda manzan Allah ya ce mishi to kaga umar abinda wannan mutumin ya ba munafunci bane ba ba ba kafirci bane ba ridde ba kaji dalilin sa kuma uzurinsa abin karɓa ne sai sai na umar ya kuka saboda ya ce mai munafiki ya ce a bari ya sare mai wuya sannan ya roƙi allah gafara to lokacin da wannan abin ya faru sai allah ya saukar da wannan ayar Dan kar wani gobe ya ƙara allah ya ce ya yi wani zina amur da ta zuwa a duniya wa a duwakum auliya ya ku waɗanda kuka mu yi imani daga yau kar wanda ya ƙara riƙon wanda ba musulmi ba maƙiyina maƙiyinku a matsayin musulmi tulquna ilaihim bil mawaddati kuna tura musu da saƙon soyayya ta hanyar tura musu bayanai kamar da haɗi biyai kar ku ƙara haka wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq bayan su sun kafirta daga abin da yazo muku na gaskiya wa mutanen nan yukhrijuna ar rasul sune fa suka koro annabi daga makka wa iyyakum suka koro ku kuma sahabbai daga makka kuma ba laifi kuka yi musu ba laifin ku an tu'minu billahi rabbikum kun yi imani da Allah ubangijinku to in kuntun kharajtum jihadin fi sabili in dai kun fito jihadin nan domin Allah da neman yarda Allah to daga yau kar wanda ya ƙara nuna soyayyarsa ga wanda yake ba musulmi ba tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna aika musu da sako a boye na soyayya to ku sani Allah kuma ya san abin da kuka bayyana ya kuma san abin da kuka ɓoye. sannan wa man alhu minkum duk wanda ya ƙare haka daga yau faqad dalla sawa'a sabil wannan ya bace daga bin Allah ya halaka to kaji dalilin saukar ayar dan haka duk wanda ya nuna soyayyarsa ta ga kafirai wannan mutum ya bace ya halaka dan haka wannan ayar tana nuna haramun ne jibinta kafirai kafiri kowane ne shi ko dan uwa ne ko iyaye ko yaya ko aminai ko abukan arziki in dai ba su imani ba to Allah mai girma da daukaka ya hana a rike su a matsayin masoya a ayoyi da dama na alkur'ani wannan na daga ciki a waɗansu ayoyin akwai inda Allah ta'ala ya ce ya yi lazina amanu la tattakizul yahuda wan sara ba ba'dhum auliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah ya ce ya ku masu imani kada wanda ya riki yahudu da nasara da mushrikai a matsayin masoya duka wanda ya haka to Allah ta'ala ce shi ma ya zama cikinsu. a wani wuri ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul ladzina takhazu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin wa ta Ala a wani wuri kuma ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul kafirina awliya'a min dunil mu'minina so don haka Allah mai girma doka ya hana son kafirai haramun ne musulmi ya so kafiri kowaye shi da haka wannan ayar abin da karantar mu da nan. kenan shi ya sanya duk wanda za a ga yana alhaka da kafirai in bai sannu ba sai ya je yana san su shi ya sanya aka hana alaka da su kamar yadda za mu gani can gaba har ma za ka samu kamar yadda muka yi bayani nan da yawa daga cikin matasanmu wanda aka jarabce su da son ƙwallon ƙafa to da yawa za ga suna son kafirai ba su an kara ba su sani ba saboda yawancin masu ba ƙwallon nan ba musulmai ba ne ba yawancin waɗanda ake kallon club satsin da ake kallon su ne, za ka samu musulman da ke ciki ba su da yawa sai ga cikin yan ƙwallon bai ka samu musulmi ɗaya ba amma sauran duk ba musulmi ba ne ba shi kuma ya rataye sau ga wannan kulob ɗin yana son wannan kulob ɗin har ma yana cewa su su ne sai ka ji yaro yana cewa muna da wasa yau shi kuma yana nan amma kuma kila kwallon a ingila za a yi ta ko a spain ko a germany amma su suna da wasa kaga shi ma ya shiga cikin su kenan to wannan yana da hadari kwarai da gaske san kafiri haramun ne ko son wani dan rawa ko wani dan rasule ko wani kahiri dai haka wanda yake waɗansu abubuwa na ƙayatarwa ko birge mutane mutum yaje yana son su to wannan an hana haka a musulunci haka waɗanda suke zaune a wuraren da suke haɗe da kafirai in ka je waɗansu yankunan za a ga haɗa da musulmai da wanda ba musulmai ba ana zaune to kuwa irin wannan wurin ba za ka so su ba kai musulmi ne amma ba a hana kai kasuwanci da su ba ba hana yin makwabtanka ba ne maka kyautata musu ba hana in wada yarjejeniya ta shiga tsakanin kullu yarjejeniya wannan duk ba a hana ba amma so ka ɗauke su a matsayin masoya ne musulunci ya hana mun gane Allah ya sa mu dace shi yasa an ka ganka ma cikin musulmi sai ya gode wa Allah a wani malami ya ba mu labari ina ji na taɓa ba ku labari in ka je kasashen North America da irin South America da irin su Brazil su Argentina din nan akwai karancin musulmi a wurin kuma mutane ne ba sa son musulunci to amma akwai lokacin da kasar Saudiya ta ɗauki nauyin waɗansu malamai masu da'awa su je wurin su karantar da addini yawanci larabawa ne aka ɗauka to mutanen wurin kuma yawancinsu baƙaƙen fata ne za ka samu baƙaƙen fata ne to kuma suna da wariyar launin fata ba sa son jan fata wannan sai ya zama bariya tsakaninsu da mutanen sai suka kasa su. to da yake saudiya tana da ƙoƙari wajen da'awa da kuma ƙoƙarin yada addini sai aka kwashi larabawa to sai aka ce a zo nan ƙasashen afirka a samu baƙaƙen fata masu jin turanci a kai wuraren su yi da'awa to shi ne aka ɗauki wani bawan Allah nan ɗan mutunan katsanani to bayan ya dawo ne yake ba mu labari ya ce to shi brazil aka kai shi ya ce akwai wani gari da aka kai shi garin babban gari ne ya ce amma a rakar dai wanda aka sani musulmi mutum ɗaya ne kuma mace ce da ƙyar aka gano ta aka haɗa ta shi aka ce ga ta ita ce musulma a gari ita kare eh ta ji daɗi sosai tunda ta musulmi ta ce ita musulmi bai taɓa zuwa wurinsu ba amma yau ga musulmi to da shi suka dinga zagaya suna dan yin faɗakarwa suna da awa haka to sai da aka zo sai da ya gama kwanakinsa na da'awa zai taho za su yi ban kwana sai ta ce to malam ni ma fa ina da tambaya sai ya ce to me tambayar ki sai ce to ni ne kawo garin nan ne kaɗai ce musulma kuma mace ce ni in zan yi aure wa zan aura ya halatta yin aure wanda ba musulmi ba ko kuwa za a yi to ai kun ba auren wanda mace musulma ba ta auren kayan shi musulmi shi ne aka yadda ya auri ahalin kitabiya amma shi ita mace ba za ta auri wanda ba musulmi ba to ko ya ji tsoron in ya nuna mata haka kuma to tana ya cewa ta ba musuluncin ba don ta samu wanda za ta aura to sai hikima sai ce to wallahi shi ma bai san wannan hukuncin ba amma ta yi haƙuri ta saurare shi idan ya dawo gida zai ƙara bincika wurin malamai duk abin da aka samu na fatawa za a aika mata sai ya taho to lokacin da yake bamu labarin hayatan da ya share mai sai kuke ganin za a yi da ita to kuma ya kuke ganin za a yi da ita <laughs> ta aure kahiri ko kuwa <laughs> Allah ya shirin da mu to kaga yanzu gudun hijira ya ganta dole ce gudun hijira domin duk 'yan musulmi zai zauna inda ba zai iya addini ba hijira ta gan shi dole wannan matar yanzu fatawa shi ne ta yi hijira ta baro inda kahire suke ta dawo inda musulmi take ta samu wanda za ta aura musulmi mun gane shi ne hukuncinta <laughs> Allah ta mu dace to bi Allah ya ce yawa يسأفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون الله تعالى إن يثقفوكم يقولوا لكم أعداء wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatuhum bis-su'i wa waddu law takfurun Allah ya ce in yaskafukum su kafira da kuke nuna soyayya gare su ku musulmai ku sani in ya ku da ranar da suka samu iko akan ku ai yasfiru bikum ranar da suka samu galaba akan ku ya to su ke saman kukuna kuna kasan su Allah ce ya kunu lakum a'da'an to za su zama makiya masu bayyana adawa gare ku ay yazharu al'adawatu lakum za su bayyana da adawarsu a fili gare ku wa yabsutu ilaykum aydiyahu bil qatl wal darb Allah ce za su dinga shimfida hannunsu akan ku ta hanyar yaƙar ku da kuma dukan ku wa alsinatahum bisu'i sannan za su yi amfani da harshen su don munana muku bisabbi wa ta hanyar zagin ku da yi muku wulaƙanci da yi muku ta'addanci da harshe haka Allah ta'ala ya ce kaga wannan yayi daidai da abinda Allah ta'ala ya gaya mana can baya a cikin suratul tauba kaifa in yazharu alaykum la yarqubu fikum illa wala ba Allah ce tun lokacin da kafirai suka samu iko akan ku to ba za su girmama wani yarjejeniya ba ko wata ka'ida da muke yi da su ku 'yan Najeriya ne 'yan ƙasa ɗaya ne ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba ruwansu da wannan in dai sun sami galaba akan sun sami iko a kan to za su nuna muku adawa za su nuna muku gaba za su nuna muku kiyayya za su nuna muku ta'addanci a fili za su nuna muku da hannuwansu za su nuna muku da harsunansu Allah ya ce wa waddu law furu burinsu shi shine dama a ce kuma ku zama kafirai za su takura ku su matsa muku wai zan su raba ku da addini to idan ba ku saki addinin ku ba ku rike addini to za su gaba da musguna muku da cuta muku da su da bakinsu da komai to wannan kawo duk wanda yake ma abocin hankali ya san wannan abin da alkur'ani ya faɗa daidai ne domin muna ganin abin da kafiran da suke na nuna gaba da kiyayya ga addinin musulunci da musulmai in dai suka samu iko to za su yi abin da ba ka tunani za su yi abin da ba su fito mu kalli abin da ke faruwa yanzu da Isra'ila da Palestine Isra'ila ta samu iko akan falastina ku duba yadda suke kashe su su kashe yara ƙanana su kashe mata su kashe tsofaffi ka duba yadda suka rusa garin Gaza gaba ɗaya duk wani gini da ke Gaza sai da Isra'ila ta kai shi ƙasa har ma masu hasashe suna cewa yanzu in an ga iya abin da Isra'ila za ta iya magazza kenan ta yi da haka nan gaba ko da wani yaƙi ya sake kama to ana tunanin isra'ila ba za ta iya maimaita abin da ta yanzu ba duk abin da za ta iya na zalunci ta yi ta gaba to kafiri ce da in dai ya samu dama akan musulmi haka zai masa sannan ku ji harsunan su mana ko mu a nan najeriya kullum mutanen nan damar mu suke so samu in dai suka samu galaba akan mu suka samu dama to za a ga sai sun cutar da mu sai sun cutar da mu da baki su cutar da mu da hannuwa su cutar da mu sun maida mu kamar ba 'yan ƙasa ba a ƙasan nan ku duba yanzu wai a yanzu har yanzu wai ce ku ce ake wai kan an baya da hutu a ramadan wai ne za a yi hutu a ramadan kuma kiristocin ƙasar da su suka tado maganar nan hutun nan ba cross river aka je aka yi hutu ba ba rivers ba jihar da ce wadda 'ya'yan nan 'yan makaranta masu zuwa 90% su duk musulmai ne jihar kebbi ne aka yi hutu 90% na yaran da ke zuwa makaranta musulmai ne bauchi ne aka yi hutu kano ne aka yi hutu to ina gonku a eh, kebbi to ina gonku kuma mu gobe ba hutu ba ne ba to don wa ake hutun gobe ba don su je coci ba to lahadi nawa ake samu a wata lahadi hudu ake samu lahadi nawa na wannan kan mahutun misali da abubuwa da yawa wanda ga sunan christianity ne amma kaga ana hutun lahadi sau hudu a kowane wata a wata sha biyu hudu sau sha biyu nawa duk hutunsu ne ake ba namu ba sannan za a zo a yi hutun easter monday a yi hutun good friday ai hutun kirsimeti ai hutun new year ai hutun boxing day wai hutun musulmai guda nawa ne a ciki ba na a ba hutu baranta so kada hmm yau ba human prayer a yau asabar ko a yau asabar to kun ga hutun da ake na kiristoci ne a ƙasar nan to amma kawai mu dan azumi ya zo an ce ya arzu na gida da malamansu saboda su iya yin azumi cikin sauƙi wai shi ne abin su dutu kullum ka buɗe rediyo sai hayaniya suke wai har ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa wai ta fito ta ce wai za ta yi zanga-zanga kan wannan abu wai za a zanga-zanga wai saboda an baya rubutu a jihar katsina hutun azumi to ga yanzu a lagos state suwa suka fiya ne da musulmai da kiristoci musulmai sun fiya amma an je lagos a ce za a yi wannan hutun duk da musulmai sun fiya ba za a ce ba a lagos din nan kwanan nan ne kotu ta ba 'ya'yan musulmai mata damar suna iya saka hijabi su je makarantar boko amma kafin wannan hukuncin sanya hijabi ma a jihar lagos ga yaran mu musulmai haramun ne doka ce ba a sanyawa yarinya ba za ta je da hijabi makaranta ba sai kwanan nan da aka yi ta shari'a wurin sayan uwa ɗalibai suka kai kara aka yi ta shari'a karshe ko ta ce yara suna da ‘yancin sa hijabi su tafi makaranta to haka arna suke ba wanda ya fi sanin arna kamar allah don shi ya halice su to shi da ya halice shi yake gaya mana halinsu amma yanzu sai ka samu wani musulmi da ya lalace wasu ya zo yana cewa ai kai abin nan fadin ɗaya ne ba wai har lalacewa ta kai yanzu wai waɗansu sun ɗauki arna suna musu aiki in ka ce wai ya sa ga musulmi za ka ɗauki arna sai ce sun fi amana ta ina arna ya fi musulmi amana lalacewa ce kawai to ka dai ji abin da Allah ya ce in sun samu iko sun samu dama a kanku za su yi muku ta'addanci za su kashe ku za su doke ku za su zage ku za su wulaƙanta Allah ya sauwaƙe Allah ya ce mai gaba لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله تعالى يقول لن تنفعوكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم wallahu bima ta'maluna basir shi haɗin da ya tura wasiƙa maka saboda ba dan iyalai shi yace ba da ƴaƴan shi to kai ka kare su anan duniya sai Allah ya ce to in an je lahira su kuma ba su iya kare ka shine ne Allah ce lan tanfa'ukum arhamukum wannan ɗan uwa naku wala auladukum da ƴaƴanku almushrikuna wanda suke mushrikai alladina da ajaluhum asrartum almawaddati bainakum wa bainahum wanda saboda su ne ka ɗauki asirin manzon Allah ka tura musu dan kana kwaɗan wannan ya sanya su kare ka fala yanfa'unakum min al'azabi ba su ya kare muku azabar Allah in ta zo la fid dunya a nan duniya ba sa iyawa wala fil akhirati a lahira ba su iyawa sannan kuma yawmal qiyamati ranar alqiyama yafsilullahu bainakum Allah zai raba tsakaninku in dai ba sun yi imani da ba kai musulmi ka tafi aljanna su kuma su tafi ina su tafi wuta to yanzu saboda waɗannan wanda su ba su iya amfana maka a lahira sai ka ɗauki asirin musulmi ka je ka faɗa maka hirai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon abin da kuke aikatawa da haka duk wanda ya ɗauki sirrin musulmi ya je ya ga makafirai Allah yana kallon shi wannan hukuncin yana nan ilayomin yawmul qiyamati har alqiyama ta tsaya duk abinda musulmai suka yi na sirri to haramun ne a ɗauki wannan sirrin aje a faɗa makafirai kamar yadda nace waɗannan ba za mu ga tasirin ba sosai mu saboda muna zaune cikin musulmi ne dari bisa ɗari. amma idan ka je inda ake garwaye a Najeriya an ka je kamar yankin Jos mun ga Jos musulman mu suna da wannan kalubalen inda za ga su hada ake kuma suke zaune da waɗansu kafirai makiya addinin musulunci makiya musulunci kafiran jos suna daga cikin makiya addini sosai a ƙasar nan da sauran zari inda ya fito in ka je nan wurin za a ga irin wannan abubuwa to ko a nan yanzu musulmai su zauna su yi wani mutum su ce to ma ɗauki mataki kaza to haramun ne a samu wani musulmi ya zagaya ya je ya samu kafirai ya gaya musu in yi haka ya musu soyayya gare su Allah kuma ya hana نعم سأل سيدنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم العزيز لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce kad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihi inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay'in ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير to Allah ta'ala yana maganar kar a su waɗanda ba mumine bane ba makiya Allah makiya manzon Allah makiya musulmai to sai Allah ta'ala ya buga misali da annabin Allah Ibrahim yake kiran masu imani da yin koyi da annabi Ibrahim wajen nuna barranta da kafirai da abin da suke bauta mawa annabi Ibrahim yana da kyakkyawan misali a wannan babu to Allah ya ce mu masu imani mu koyi da annabi Ibrahim domin akwai abin koyi kyakkyawa daga wurinsa da abin da ya aikata Allah ya ce qad kana lakum uswatun hasanatun lalle tabbas haƙiƙa akwai kyakkyawan abin koyi a wurinku daga annabi Ibrahim zina ma'ahu da wanda ke tare da shi minal mu'minina na mu'minai menene abin koyin da mu koyi da annabi Ibrahim iz qalu liqaumihim yayin da suka ce wa mutanensu. inna na minkum mun mun barranta da ku ba ruwan mu da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi haka nan ba mu da abin da kuke bauta mawa ba Allah ba kafarna bikum ai mun kafirce ku mun yi inkarin abin da kuke a kansa wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan kuma ku sani gaba da kiyayya, da fushi ta bayyana tsakaninmu da ku har abada ba ranar da za mu sassabta a kan wannan hatta tu'minu billahi wahdahu har sai in kun yi imani da Allah shi kadai in kun yi imani da Allah kun zama mu'minai to daga ranar nan mun aje wannan gaba mun aje wannan kiyayya za mu so ku amma in dai kuna dauke da kafirci a zakatanku to ba mu ba ku gaba da kiyayya ita ce tsakaninmu da ku ba ruwanmu da ku to wannan shine abinda annabi ibrahim ya faɗa wa mutanensa shine allah yake cewa mu koyi da annabi ibrahim cikin abin da ya gaya wa mutanensa ma'ana mu ma mu faɗa makafiran da muke tare da su cewa ba sauran soyayya tsakaninmu da ku tsakaninmu da ku sai gaba sai adawa sai kiyayya sai dai in kun yi imani in kun yi imani za mu so ku amma idan ba ku yi imani ba ba ranar da za mu so ku wannan gabar da ƙiyayya ba ta lokaci ba ce ba gaba ce ta har abada to wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya ce mai koyi cikin abinda annabi ibrahim ya faɗa ma ainihin mutanensa waɗanda suke kafirai sai Allah ya ce illa ƙaura ibrahim da abi sai dai abinda kawai ba za ku koyi da shi ba cikin abinda annabi ibrahim ya yi Shi ne ƙaunar ibrahim li abihi abinda annabi ibrahim ya faɗa ma babansa Ya yace la na laka zan roƙa maka Allah gafara wama amliku nuku laka nuna lahi min shay'in ba ni da wani iko a wurin Allah a ka na wani abu amma zan roƙa maka Allah gafara to wannan cewa zai roƙa ma baban shi gafara a nan Allah ta'ala ce karmi koyi da annabi Ibrahim saboda ne saboda baban annabi Ibrahim ɗin nan ba musulmi ba ne ba kuma shi ma annabi Ibrahim ɗin ya ce zai roƙa mai gafara ne a lokacin bai san cewa baban nasa ba zai musulunta ba ya ce zan roƙa mashi gafara ne yana tunanin cewa zai musulunta to da ya ga ba musulunta zai yi ba shi ma sai dai da yi masa istighfar mun gane domin a can cikin surat tauba Allah ya wannan maganar ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم haka Allah ya faɗa a suratul tauba lokacin abin da ya faru kamar da waɗansu atar suka nuna an samu waɗansu habbai suna roƙa ma iyayensu gafara bayan iyayen sun mutu ba musulmai ba sai suna roƙa musu gafara in aka ce ku ya kuke roƙa mu kahiri gafara sai ce ai annabi ibrahim ma ya roƙa ma baban shi gafara kuma baban shi ba musulmi bane ba sai Allah ta'ala ya ce a to tunda haka ne bai dace ga muminai su roƙa ma iyayensu ko ƴan uwansu gafara bayan sun san sun mutu ba musulmai ba shi annabi ibrahim da kuke cewa ya roƙa babansa gafara ya roƙa mai gafara ne a lokacin yana tunanin zai musulunta to lokacin da ya gane cewa ba zai musulunta ba ta bar aminhu sai ya barranta da shi bai ƙara roƙa mai istighfari daga nan ba mun gane to haka Allah ta'ala ya ce a nan wurin wajen roƙa ma waɗanda iyaye ko ƴan uwa wanda ba musulmi ba gafara Allah ya ce kada mu koyi da annabi Ibrahim a nan wurin mun fahimta shine ma'anar illa qaula ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wama amliku laka min allahi min shay'in rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir annabi ibrahim yace ya ubangiji gare ka na dogara wa ilayka anabna gare ka nike ne da al'amurana وإليك المسير سنن مكوماتا غريكا تكي داك نما من كوي دا النبي إبراهيم وجنده غروغا ألا دميد الأمورا دا ألا ميجر مارد أفكا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم نعم يتي ربنا إنك أنت يتي منه نعم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم sannan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yana daga cikin abin da za mu koyi da shi addu'ar da yayi cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru ya allah karka sanya mu zama fitina ga kafirai taya mutum zai iya zama fitina ga kafirai ma'ana ya allah karka ba mu galaba karka sa kafirai su samu galaba a kanmu idan kafirai suka samu galaba a kanmu ni za su ɗauka sai su ɗauka addinin su shi daidai addinin mu ba daidai ba ne ba kun ga mun zama fitina gare su wannan sai hana su musulunta rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Allah kai mana gafara ya ubangijin mu innaka antal azizul hakim lalle kai mabuwayi ne mai hikima a cikin mulkinka na'am laqad kana lakum لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله تعالى يقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى fa inna allaha huwal hamid Allah ya ce lalle haƙiƙa akwai kyawawan abubuwan koyi ya ummata Muhammad ya ku al'amma annabi Muhammad daga liman kana yarjullah amma ba ga kowa ba sai ga wanda yake kwadan samun rahmar Allah wal yawmul akhir yake kwaran dacewa a ranar lahira to shi kadai ne zai dauki abun koyi cikin wannan bara'ar da annabi Ibrahim da sa suka yi makafirai shi ma ya bara'a ga kafiran zamaninsa wannan sai mai tsoron Allah wanda yake ya maida al'amarinsa ga Allah yana kwaɗan samun lada a wajen Allah yana kwaɗan samun sakamako mai kyau a ranar lahira amma wa man yatawalla tawalla amma wanda ya juya baya ya yin koyi da annabi Ibrahim wajen yin bara'a ga kafirai shi ya zamanto yana yin soyayya ga kafirai Allah ce to a gaya mashi wannan kuma ba zai cutar da Allah da komai ba fa inna allaha huwal ganiy domin Allah shi mawadaci ne alhamid wanda yake ma'abocin godiya da ahli da'ati ga masu yi ga wanda suke mai da'a za su gode mashi su ne musulmai dan haka dan wani ya juya ba ya ce shi sai ya so kafiran wannan kuma ba zai cutar da Allah da komai ba ya je ya ce gashi nan gasu mun gane to wannan shine hukuncin soyayya da wanda yake ba musulmi ba kahiri kenan to inda za mu tashi karatu a gobe Allah zai dan sassabta cewa cewa karkai ada karkai karkai so to ba fa ana nufin kawai ka danki hannuwanka ba ka ce duk wani abu wanda ya shafi kahiri ba ruwanka ba haka Allah ke nufi ba San ne aka hana amma yana sai da tufafi zaka iya zuwa ka saya yana sai da kaya za ka iya zuwa ka saya ka sanya hajar ka kahiri ya zuwa sai kana iya sai da mashi an mai mutuwa ka iya zuwa ka yi mai jaji amma ba da za ka yi musu ba amma mutuwa ya zo yi ma a jaji ko babu laifi bai lafiya kana iya zuwa haɗe shi ba ka lafiya yana iya zuwa kai zo gaida ka ce kai ku bashi ya shigo kahiri ka bashi ya shigo ya duba kai ya juya ya tafi amma dan ya shigo ya gaida ka ba shi ke kana son shi ba dan ka je ka gaido shi ba shi ke kana son shi ba mun gane Allah zai mana wannan bayanin insha Allah ta'ala inda mu tashi karatu a gobe abinda muka karanta ne daidai Allah shi ba mu ladan na'am wa alaikum salam na'am na'am mm Eh. a ah, tuwa idan yana da fegi, fegin na miye ne fejin shi ne wanda ya saya wata rana ya gina ya shiga ko ko kasuwancinsu yake yi idan ya mallake shi ne don ya gina wata rana ya shiga to wannan ba sai ya masu zaka ba yana tambaya ne akan mutumin da yake da fili kuma filin nan a darajar kuɗi ya kai nisabin a zaka to sai yake tambaya zai mai zaka to sai na ya danganta idan filin nan ba kasuwa yake da shi ba ba sai da filaye yake ba filin shi ne mallakar shi ya aje a matsayin kaddara ko ya aje wata rana ya gina ya shiga ko ya aje ma 'ya'yan shi wata rana su gina su shiga to irin wannan ba a mai zaka ko ya kai miliyan nawa babu zaka amma idan sana'ar shi sai da filaye in ya saya ya sayar in ya saya ya sayar to wannan idan ya adana shi sai wani lokaci mai tsawo sannan ya sayar to shi ma ba zai mai zakka ba in ya tayar zakkan kudin shi sai dai da ranar da ya sai da zai mai zakka shekara daya ko shekara nawa ya aji amma idan sayarwa yake yana amsar kudi yana sayan waɗansu jujjuyawa yake wannan ya tashi zakka zai haɗa kuɗin da ke hannunsa da kimar fegin sai ya musu zakka Allah ya sa ya fahimta Allahu a'lam Allah shi ne mafi sani to ina ganin an za mu dakata idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu dade inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki ɗaya. Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki musamman abin da ya shafi halin tsaro din nan muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana dukkanin fitintunu ya amintar da mu a ko ina a kowane lokaci akwai wani bawon Allah na ga bidiyon shi zan idan na san waɗansu da yawa ba sun ga bidiyon shi an ɗaure shi da sarƙa sannan kuma mutanen da ke daure da shi din, an nuna suna sanye da kayan soja da kuma dindigoji a hannunsu suna dukan mutunan nan duka na rashin imani na rashin tausayi to abinda suke cewa sukin nafas ne kuma sun kama wannan mutunan suna cewa suya nan dan da da haka suna dukan shi don a kawo kuɗi suna kuma cewa in ba a kawo kuɗi ba za su kashe wannan mutum. shi kuma yana ta haɗa Allah yana ta haɗa yana ta magiya yana kiran ƴan uwansu don Allah su taimaka su kawo kuɗin ga halin da yake ciki idan ka ga wannan mutum cikin wannan halin ko ka ne sai ka tausaya mashi waɗannan wani irin mutane ne ɗan adam ko dabba ka ɗaure kana mata wannan dukan in kana tausaya wallahi za ka tausaya mata balle mutum yana hada ku da Allah ku tausaya mashi amma kuna masa irin wannan dukan saboda kuɗi to ban iya fahimtar mutumin ko na ina bane ba amma dai abinda za ka iya fahimta a video clip ɗin yaran Bello turji ne suke wannan ta'addanci to Allah muna roƙonka Allah ka kuɓutar da wannan bawa naka Allah ka tsare shi daga zaluncinsu Allah ka nuna musu ƙarfin ikonka akan wannan bawa naka Allah ka sanya mashi mafita ta inda ba su tunani ta inda ba su zato Allah ta'ala ka maido shi zuwa ga mutanen cikin aminci duk wani mutum irinsa wanda aka kama ake zalunta sa irin wannan zalunci wa kwanakin baya mun faɗi wata yarinya wanda ke karatu a jami'ar zamfara wanda suka kama watan ta hudu a hannunsu sun anshi kuɗi ya kai miliyan goma har da babura guda biyu kuma a haka suka kashe ta ka an shi kuɗi hannun mutum kuma kashe mai ɗan uwa mutunan nan in ya fito yana bidiyon shi yana kama sunan Allah yana iranin musulunci wani musulunci ya ce ka haka ina addinin musulunci ya ce ɗan yi uwanka musulmi haka da'awar da kake ta musulunci ba gaskiya ba ne ba in kai musulmin kirki ne in kai musulmin gaskiya ne ba za ka bari ba yaranka suna mutum irin wannan ta'addanci wani musulunci ya ce a yi haka da aka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya musu mafita ya kubutar da su wannan mutum ne da turji Allah ka kama shi Allah muna roƙonka in ya fi ƙarfin jami'an Najeriya Allah bai fi ƙarfinka ba Allah muna roƙonka ya Allah ka kama wannan mutum ne ya Allah Allah ka yi mai kamun da ba zai iya kubucewa ba Allah kar ka biya mai buƙatunsa duniya da lahira Allah ka tozarta shi ka wulaƙanta shi ya ubangiji yadda yake wulaƙanta mutane Allah ka yi masa haka shi ma ya Allah yadda yake cin mutuncin mutane Allah kai masa haka ya Allah muna roƙonka ka gaggauta kama Bello Turji ya Allah Allah ka tsananta azabarka akan shi ya Allah Allah ka sa kamun da zaka yi ne ya zama darasi da izina ga 'yan baya in an ce zo kai ta abinci ya ce a na ga yadda Allah ya danna Turji ba zan yi ba Allah kai masa haka dan karfin ikonka wa subhanaka allahumma wa bihamdika an أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة Amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين